сало та печені на смальці домашні коржики, що дуже довго зберігаються, хоч потім страшенно кришаться. На завершення вони жменями черпали з торб самі крихти. Вечорами проводили темними вуличками на далекій околиці, де за парканами сонно побрязкують лянцюгами пси, глухо падають яблука, двох подруг, котрих звали. Маріями. Але один одружився з Галею, другий з Вікторією. На мить обидва чомусь зніяковіли. Міцно, може, міцніше, ніж треба, потисли руки. Стояли біля молоденької, либонь, тільки цієї весни посадженої топольки, мовчали. Огієнко тримав чорний чемоданчик. Вони бачилися в останні років три тому, та й то мимохідь. За цей час стільки всього змінилося. А насамперед змінилися вони самі, що важко було віднайти ті перші найнеобхідніші слова, з яких би започаткувалася розмова. Можливо, коли б перевернути стару купу спогадів, то віднайшли б. Але там усе перетліло. То вже як дитячі іграшки, знайдені на горищі за останнього приїзду на літні канікули з вузу. Були зовсім різні, колом інтересів, смаками, уподобаннями, і сковувала їх незручність людей, один з яких благоденствує в столиці а другий тягне лямку в провінції. А колись однаково добре вчилися і подавали надії. Тепер виходило, що один немов би виявився розумнішим, вищим чи принаймні спритнішим. Проте насправді так не думали. Тільки десь далеко-далеко, на самісінькому дні душі. Кожен боявся, чи не думає так другий. Вони ще й зараз вважали себе друзями, хоч давно не спілкувалися. Років два після закінчення вузу перевантажували пошту листами, потім за клопотами, дітьми та листовна хурделиця вщухла, а далі затихла й зовсім. Проте, хоч молодий цвіт дружби давно засох і навіть трохи відчували ніяковість, заздрість до успіхів столичного архітектора не вияла в душі будівельного інженера районного селища дупла і не перехнябила коромисло взаємин у протилежний бік до запобігання, величання, бодай навіть удаваних та й пригнічувала, тривожила обох та сама думка. Вона мов би, відсувала геть інші думки, потьмарювала щось у них самих, змушувала до чогось прислухатися і змітала все дрібне, буденне, навіть оті звичайні запитання, вигуки, ну як ти там, а ти зовсім не постарів. Натомість Кримчак спитав. Не мов би вони й справді розлучилися вчора. Ну, як він? І вказав поглядом на будиночок під старим каштаном. Це запитання більшою мірою риторичне, бо майже все знали та розуміли і так, поставило їх на один пруг, несподівано зблизило. Однією червоно-чорною прошвою. Пройнялося товщу недавніх думок, гойднулося спільною для всіх людей смертних хвилькою, а десь далі вище зімкнулося ще з чимось, перетнулося з ним на невидимих тривожних паралелях, відлунило неясним тремтінням у серці. Огієнко відвів погляд, наче у чомусь завинив. На його обличчя знову ліг вираз суворого важкого обов'язку, співчуття і сумної задумливої меланхолії.